Bab pitulas Sawise ngandikaake kuwi mau kabeh Gusti Yesus nuli tumengo ing langit lan matur Duh Rama samenika sampun dumugi wekdalipun Mugi kersa ngluhuraken Sang Putra supados Sang Putra saged ngluhuraken Sang Rama Paduka sampun marengaken dhateng kawula pangwasa ing atasipun sedaya manungsa supados kawula nyukani kesang sejatos dateng sedaya tiang ingkang paduka paringaken dateng kawulo. Kesang sejatos inggih menika menawi tiang wanuh dateng paduka. Allah ingkang sejatos ingkang boten wonten tunggilipun sarta tepang kalian Yesus Kristus utusan paduka. Kawulo sampun ngluhuraken asma paduka wonten ing donya menika. sarta kawula sampun ngrampungaken pendamelan ingkang paduka bebahaken dhateng kawula. Duh Rama, mugi paduka sakmenika kersa ngluhuraken kawula ing ngarsa paduka. Kawula mugi kaluhuraken kelayan kamulyan ingkang kawula gadhahi sesarengan kalian paduka. Sadarengipun jagat katitahaken. kawula sampun ngetingalaken paduka dhateng tiang-tiang ing donya ingkang paduka paringaken dhateng kawula tiang-tiang mereka kagungan paduka lan paduka sampun mirengaken tiang-tiang wau dhateng kawula tiang-tiang wau sampun pitados dhateng pangandika paduka lan sakmenika tiang-tiang menika sami sumerep bilih sedaya ingkang paduka paringaken dhateng kawula menika kagungan paduka. Kawula sampun nyariosaken dhateng tiang-tiang menika pawartos ingkang paduka paringaken dhateng kawula. Lan tiang-tiang wau inggih sampun sami pitados. Tiang-tiang wau mangertos saestu bilih asal kawula menika saking paduka lan bilih paduka ingkang utus kawula. Kawula ndongaaken tiang-tiang menika, kawula mboten ndongaaken jagat. Kawula namung ndedonga kangge tiang-tiang ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula kemawon. Sebab tiang-tiang menika kagungan paduka. Menapa ingkang dados gadahan kawula menika ugi kagungan paduka lan sedaya kagungan paduka menika inggih gadahan kawula. Sarta kawula sampun kaluhuraken lantaran tiang-tiang menika. Sameniko kawlo sowan wonten ing ngaso paduga, kawlo badhe mboten wonten ing donya malih. Nanging tiang-tiang menika taksih wonten ing donya ngriki. Duh Rama ingkang maha suci. Tiang-tiang peparing paduka dhateng kawula menika mugi tetepo wonten ing pangwaos paduka. Inggih menika pangwaos kados ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula. Supados tiang-tiang wau dados setunggal kados dene paduka lan kawula menika setunggal nalika tiang-tiang menika taksih tetunggilan kalian kawula sami kawula reksa supados sami tetepo wonten ing pangwaos paduka inggih pangwaos ingkang sampun paduka paringaken dhateng kawula tiang-tiang ingkang paduka paringaken dhateng kawula menika sampun kawula ayomi lan boten wonten setunggal kemawon ingkang ical. Kejawi tiang ingkang pancen sampun tinakdir manggih karisaan, supados kalampahan menopo ingkang sampun kaserat wontening kitab suci. Samenika kawulo soan wontening arso paduko, lan kawulo ngaturaken sedaya menika ing salebatipun kawulo taksih wonten ing donya. Supados tiang-tiang menika saged tumut ngraosaken kabingahan kawula wonten ing manahipun. Piwulang-piwulang saking paduka sampun kawula sukaaken dhateng tiang-tiang menika, mila piyambakipun dipun sengiti dening jagat. Awet sami sanes tiangipun, jagat kados dene kawula inggih sanes tiangipun jagat. Kawula mboten nyuwun supados tiang-tiang menika paduka pundut saking jagat. Namung supados paduka rekso, sampun ngantos piyambakipun dipun kuwaosi dening iblis. Kawula sanes tiyangipun jagat. Mekaten ugi tiang-tiang menika inggih sanes tiyangipun jagat. Tiang-tiang menika mugi paduka sengker dados kagungan paduka piyambak. Srana kayektosan paduka. Pangandika paduka menika kayektosanipun kados dene paduka sampun ngutus kawula dateng ing jagat kados mekaten ugi kawula inggih ngutus tiang-tiang menika dateng jagat lan kangge keperluanipun tiang-tiang menika kawula masrahaken badan kawula dateng paduka supados tiang menika inggih saestu anggenipun nyucakaken badanipun kados dene tiang-tiang ingkang sampun paduka sengker kagem paduka piyambak kawula ndedonga mboten namung kangge tiang-tiang menika kemawon nanging ugi kangge tiang-tiang ingkang pitados dateng kawula merga saking piwulangipun para sekabat menika panyumun kawula supados sedaya tiang pitados menika dados setunggal kados dene paduka kalian kawula menika setunggal sarta kawula kalian paduka ugi setunggal Mugi sami dadosa setunggal supados jagat menika pitados bilih paduka ingkang utus kawula. Tiang-tiang menika sampun kawula sukani kamulyan ingkang paduka paringaken dhateng kawula supados rono mekaten tiang-tiang wau dados setunggal kados dene paduka kalian kawula inggih setunggal. Kawula manunggil kalian tiang-tiang menika sarto paduga manunggil kalian kawulo. Supados sampurno anggenipun dados setunggal, temah jagat sumerep bilih paduga menika ingkang utus kawulo. Sarto bilih paduga nersnani tiang-tiang wau, kados dene inggen paduga nersnani dateng kawulo. Duh Romo, paduga sampun maringaken tiang-tiang menika dateng kawulo. kawula kepingin supados tiang-tiang menika sesarengan kalian kawula wonten ing papan ingkang kawula enggeni supados sami sumerep dhateng kamulyan kawula inggih menika kamulyan ingkang paduka paringaken dhateng kawula awit paduka nresnani kawula wiwit jagat menika dereng katitahaken duh rama ingkang moho adil jagat menika boten tepang kalian paduka nanging kawula tepang kalian paduko, lan tiang-tiang menika mangertos pilih paduko, Engkang utus kawula kawula sampun meratelaken kawontenan paduko, dhateng tiang-tiang menika lan kawula tansah badhe nindakaken mekaten supados tiang-tiang wau sami saged ngraosaken katresnan paduko, dhateng kawula lan supados kawula inggih dados setunggal kalian tiang-tiang menika